Түркше үйренеміз. қадірменді радио тыңдаушылар түрікше үйренеміз атты бағдарламаның жаңа бөлімінде сіздермен біргеміз өткен аптадағы сабағымызда түрік асханасы әсіресе осы бай асханада вегетариандарға тән тағамдарға байланысты сөйлем мен сөздермен танысқан болатынбыз бүгінгі сабағымызда болса әсем еліміз түркияда өсетін жемістер туралы әңгімелеп береміз барлық салада болғаны секілді егіншілік саласында да жетістіктерге қол жеткізген түркия республикасы ыңғайлы климаты шығымды жерлері және егіншілік саясаты мен жеміс жұмағына айналды енді түркияда өсетін жемістерге байланысты сөйлем мен сөздерді мұқият тыңдап түркше жеміс есімдерін бірге үйренейік Түркияда hangi мейвелер yetişir? Түркияда қандай жемістер өседі? Түркияда hemen hemen her türlü meyveyi bulabilirsiniz. Түркияда жемістердің барлығына дерлігін табуға болады. Onlardan birkaç tanesinin adını söyleyebilir misiniz? олардың бірнешеуінің есімін атай аласыз ба Elbette. Mesela sert çekirdekli meyvelerden erik, şeftali, kayısı, kiraz ve vişneyi söyleyebilirim. әрине атай аламын мысалы қатты дәнекті жемістерден қара өрік шабдалы өрік қызыл шие және шиені атауға болады Başka hangi meyveler var? басқа қандай жемістер бар Elma, armut, ayva ve muşmula yumuşak çekirdekli meyvelerdendir. алма алмұрт айва және мушмула жұмсақ дәнекті жемістер Kış meyvelerinden de birkaçını söyler misiniz? қыс жемістерінің бірнешеуін атап жіберсеңіз Portakal, mandalina, limon, nar, hurma ve kivi. апельсин мандарин лимон анар құрма және киви ардақты тыңдаушылар жеміс түрлері мен есімдеріне байланысты сөз бен сөйлемдерді аудармасымен бірге тыңдадыңыздар енді жаңа сөздердің мағынасын үйренейік мейве жеміс чекердек дәнек тұқым дән ерік қара өрік шефтали шабдалы қайысы өрік кирас Kızıl şiir. Vişni şiir. Elma alma. Armut almurt. Ayva ayva. Muşmula muşmula. Portakal apelsin. Mandalina mandarin. Limon limon. Nar anar. хурма құрма киви киви ардақты тыңдаушылар бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды келесі аптада кездескенше сау болыңыздар Түркше үйренеміз